บุ๊กทูแปดสิบหกฮัชตอดูเชชคำถามอดีตการสองสอลคาร์ดันกุซัชเตดูคุณผูกเน็กไทเส้นไหนท تو کدام ک ر ا و ตรา ا ز เดบูเดอี คุณซื้อรถคันไหนแล้วทุกคดามขดรรอขริดบูดอีคุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนทุกอชตรากคดามรูสนามรอกรฟเตอีคุณได้เห็นใครชมาเชคัสีรอดีเดอีดคุณได้พบใคร شما با چه کسی ملاقات کرده اید؟ شما چه کسی را شناخته اید؟ مونگ شما چه موقع از خواب بلند شده اید؟ رای شما چه موقع شروع کرده اید؟ คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ شما چه موقع کار را متوقف کرده اید؟ ทำไมคุณถึงตื่นนอน شما چرا بیدار شده اید؟ ทำไมคุณถึงเป็นครู چرا شما معلم شده اید؟ ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ چرا شما سوار تاکسی شدهاید؟ คุณมาจากที่ไหน شما از کجا آمده اید؟ คุณไปไหนมา شما به کجا رفته اید؟ คุณไปอยู่ที่ไหนมา شما کجا بوده اید؟ คุณไปช่วยใครมา تو به چه کسی کمک کرده ای؟ คุณเขียนถึงใคร تو به چه کسی نامه نوشته ای؟ คุณตอบใคร تو به چه کسی جواب داده ای؟